لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, vladaru dana sudnjega i našem gospodaru i stvoritelju, i neka je salavat i selam na Allahova poslanike, miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno na blagodati upute imana i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje i da nas uputi na pravi put. Prošli put, a to je bilo podavno, govorili smo o na temu liječenje duša, pa smo spominjali citate, odnosno to je uh, Eh, predavanje je bilo nosno u jedne knjige od Ibn Hazma koja nosi naslov Liječenje duša. Ibn Hazm, rekli smo da je to bio jedan e, učenjak iz Endelusa, iz današnje Španije, e, bio je poznati učenjak i ostao je poznat, jeli? I brojna su njegova dijela iz oblasti, prije svega iz fitha, iz tefsira, ali iz, također iz ovo, ove oblasti, odgoja i čišćenja duše. Mi ćemo večeras e, nastaviti s tom temom. Govorit ćemo o znanju i njegovom utjecaju na odgoj ljudske duše, o moralu i o ljudskim mahanama. Znači, to, je, to, je, to su tri teme, da kažemo, jedno i sve su međusobno povezane. Prvo ćemo da govorimo o znanju. Znanje. Mi znamo da Islam, da Islam daje posebnu ovaj, vrijednost vrijednosti i posebno ističe znanje, općenito, a posebno ističe znanje o vjeri. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u jednom kuranskom ajetu kaže Hel jeste u illadine ja'lemune u illadine la ja'lemune. Zar su isti, to, to jeste ovaj, eh, ova forma, kuranska forma, hoće kazati, nisu isti. Hel jeste u illadine ja'lemune u illadine la ja'lemune. Nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Znači, to je mjerilo, kuransko mjerilo. Mm općenito. Nisu isti u smislu da su oni koji znaju iznad oni koji ne znaju. Ili oni koji više znaju iznad su oni koji manje znaju. I to je jeli, ovaj, jedno mjerilo vrijednosti u islamu. Islam hvali i postiče na svaku nauku, a posebno, kažem, e, govori i ističe važnost nauke o Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi nećemo kazati nauka o vjeri, nego preće je kazati nauka o uzvišenom stvoritelju ili znanje u uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, to obuhvata sve. To obuhvata svako znanje u vjeri. Velika je korist od znanja. Allah subhanahu wa ta'ala je li e, ističe važnost i vrijednost znanja, velika je korist od znanja bilo kojeg. Bilo šta da znamo danas na Dunjaluku, od toga imamo korist ili Dunjalučku ili Ahiretsku. A naročito je velika korist je li, od onog znanja koje smo razumijeli ispravno kako treba, koje smo u praksu primijenili. Jer islam e, smatra i, i ovaj, vjeruje da znanje, odnosno znanje bez prakse, bez primjene, nema nikakve koristi. Znanje kada je u pitanju, prije svega znanje u vjeri. I to je kao kaže e, vočka, odnosno stablo bez plodova. Stablo bez plodova. Znanje je svjetlo, znanje je nur, znanje uzdiže čovjeka, čini ga ponosnim i povećava njegovu čast. Kažem, svako znanje je pozitivno i korisno. Svako znanje koje će čovjeku unaprijediti njegov život, učiniti eh, boljim njegov život na Dunjaluku, tu prije svega spada jeli, ovaj, znanje ili nauka o, o ljudskom zdravlju, o zdrav, zdravlju tijela, nauka o, o privređivanju ili zarađivanju, trgovina i tako dalje, Ali kažu, je li najkorisnije i najuzvišenije je ono znanje koje čovjeka približava njegovom gospodaru, odnosno znanje koje ga upoznaje sa njegovim gospodarom. To je znanje koje uzimamo iz Kur'ana i Sunneta. I to je znanje koje nam pomaže da steknemo Allahovo Đelešanu zadovoljstvo i da budemo dobri, čestiti i moralni. To je uzvišeno znanje. Zato Islam, kažem, postiče na izučavanje vjere svako u okviru svojih mogućnosti. Nekome je omogućeno da se dublje upusti u islamsko znanje, nije svakome Allah dao iste jeli, mogućnosti i iste afinitete i sklonosti, nekome je, jeli, e, ali svakom muslimanu je potrebno da zna o Allahu subhanahu wa ta'ala onoliko koliko će ga učiniti dobrim muslimanom i čestiti da zna o Allahu subhanahu wa ta'ala i, i o propisima vjere onoliko koliko će mu biti dovoljno da bude čestiti dobar musliman. Kaže, kada je u pitanju ljudski život, kaže Ibn Hazm, uspoređuj svoj imetak i zdravlje sa onim koje u tome je ispod tebe. Svoj imetak i zdravlje uspoređuj sa onim koje u tome, is, koje u tome ispod tebe. Zašto? Zašto? zato da budeš zadovoljan, to će te učiniti zadovoljnim i zahvalnim i sretnim. Prije svega zadovoljnim pa će zahvaljivati Allah subhanahu wa ta'ala na onim što ti je dao i učinit će te sretnim. Kaže, a svoje vjerovanje, svoju vjeru, vrline i dobro djelo uspoređuj sa onim koji je u tome iznad tebe. Zašto? Zato što ćete to učiniti uvijek da napreduješ, da ne stagniraš, nego da uvijek težiš onom što je bolje i što je što je jeli ovaj veći. Tako ćeš kada biti madljev i ustrajan. Ovo što sam sad naveo je u stvari, e, to je e, znanje koje crpimo iz Kur'ana i Sunneta. Ovo mi je, jeli, na osnovu ovoga, e, ovo mi ima jedan hadis kojem poslanik Ali Salatu nam kaže, jeli, da ovaj, u ovom smislu, da uvijek gledamo kada u pitanju, kada u pitanju Dunjalu, da gledamo oni koji su ispod nas, pa tako nećemo ovaj omalovažavati, pocijenjivati blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala dao nama. Ovo o, o čemu večeras govorimo, ovo je u stvari znanje. Ovo je oči. Ovo je znanje koje su ljudi crpili jeli, iz Kur'ana i Sunneta i koje su zabilježili i mi ga sad izučavamo, čitamo, prenosimo. I ovo je ova, njihov, njihova zasluga da mi ovo znanje koristimo, da koristi nama našu vjeru. I ovo što Ibn Hazm spominjao tada prije nekoliko stoljeća, mi danas dan i drugi učenjaci, jel, naravno, mi to uzimamo te njihove mudrosti, to njihovo znanje. Oni su poznavali Kur'an i Sunnet i ovo što oni pisu, pišu, ovo su njihove riječi. Ovo je produkt njihovog razumijevanja vjere. Ovo su plodovi njihovog razumijevanja vjere i njihovog iskustva življenja vjere, pa su to nama zabilježili i prenijeli. <clears throat> Kaže dalje, kada je u pitanju znanje, kaže, ima ljudi koji se toliko re, revnosno unose u neke ovaj, gluposti i beskorisne stvari, kaže, kada bi se toliko unosili u ono što je razumno i korisno, kaže, veliko znanje i mudrost bi stekli. Pametan čovjek, onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala dao, dao jeli, i razum i uputu, neće nikada svoj život trošiti u nekim glupostima, u nekim beskorisnim stvarima. Jer danas imate ljudi, imamo čovjeka koji se koji svoj život posvijeti uh, trgovini zaradi, jeli, i zarađuje. To je onako razumljivo i prihvatljivo. Međutim, imamo ljudi koji se bavaju nekim stvarima koje, ne, od, koje nema nikakve koriste. Čak ni materialne koriste nema. Ili ima neku vrlo malu, onaj, vrlo sitnu korist dunjalučku. A da ne govorimo o ahireskoj koristi. Pametan čovjek nikada neće sebi dozvoliti e, neki ljudi čitav život provedu e, u nekakvom hobiju, sakupljanju nečega, jeli, čitam u život ovo. Tako vjernik nikada to sebi neće uzvoliti. Kaže, razum je beskoristan ako se ne oslanja na vjeru. Ako se ne oslanja na vjeru, kaže, a pravo neznanje je nepoznavanje Allaha Đelešanu, odnosno njegovih svojstava. Razum je Allahov dar čovjeku i to je ono po čemu se razlikuje od ostali živi bića. I to razum je vrlina čovjeka. Ima je ljudi koji nemaju razum, koji nemaju akl, koji nemaju razum ili ga, ili ga jeli, ili su ga izgubili, imali ga pa ga izgubili. Ali razum ako nije, ako se ne oslanja, oslanja na vjeru, onda je beskoristan. Danas imamo inteligentnih ljudi, pametnih, razumnih, jer bolje ne, shvataju neke stvari od, od mnogih vjernika, međutim, njegov razum nije utemeljen, nije naslonjen na vjeru. Ne oslanja se na vjeru i on od svoga razuma skoro da nema, jeli, da nema nikakve koristi. E, neznanje je uvijek opasno po čovjeka. Čovjek kada je neznalica po pitanju neke ovo dunjaločke stvari, to može koštati i njega, može koštati ljude oko njega. Ako imamo jeli, e, doktora koji je neznalica, može, ovaj, može da upropasti ljudsko zdravlje, život, da, da nanese štetu drugima. Ako imamo ekonomistu ili bilo koga drugog da je neznalica, ne zna dobavlja svoj posao ili ne zna ni teoretski to, ne zna ni objasniti, onda imamo ogromne posljedice. Jel? koji imamo profesora na fakultetu koji ne zna objasniti svoj predmet i ovaj i učenici završavaju bez znanja, bez potrebnog znanja, to je jedna, jedna da kažemo lančana šteta koja se, koja se proteže godinama i desetljećima. I svako neznanje je opasno. Svako neznanje je opasno i čovjeku nanosi štetu, a najveće neznanje je nepoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno nepoznavanje njegovih svojstava, nepoznavanje stvoritelja. Ko je on? E, njegovu uzvišenost, njegovu veličinu, e, njegovu ovaj, božanstvenost, odnosno spoznaju da je on jedini taj kojeg trebamo obožavati, kojim se trebamo klanjati i, ka, i da ne znamo njegova svojstva, da je on svemoćni, da je najveće znanje i najuzvišenije znanje koje čovjeka jeli, ovaj, uzdiže uzdiže i približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo za čovjeka koji ne poznaje vjeru, kažemo za njega džahil, u smislu pravi neznalca. Dok za ljude koji ne poznaju neke, ovaj, neke druge nauke, medicinu, ekonomiju, e, astronomiju i tako dalje, za njih nećemo reći, ne kori, nećemo koristiti ovaj izraz, nećemo e, reći džahil. Kada je u pitanju znanje, kaže, nema veće nesreće za znanje, i njegove protagoniste od onih koji se njime bave, a nisu ga dostojni. Ovo prije svega kada govori o znanju, misli ovdje na znanje e, o vjeri. Kaže, jer oni u suštini ne znaju, a misli da znaju. I kaže, red remete, a misli da ga uspostavljaju. Ovo se odnosi, kažem, prije svega odnosi se i na sve druge znanosti, i na medicinu, i na fiziku, i na matematiku, oni koji ne poznaju dovoljno te znanosti, oni umjesto da red prave, da red prave na zemlji i uspostavljaju red, oni prave nered svojim neznanjem. Ali najveći nered na zemlji prave oni koji misle da znaju ili imaju znanje, ali ga ne razumiju kako treba i onda remete red na zemlji, a u stvari misle i ubijeđeni su da, taj, da oni red uspostavljaju. Kažem, ovo se posebno može ovaj, primijetiti danas u islamskom svijetu kada su u pitanju određeni pojedinci ili skupine koji pozivaju vjeri, govore o vjeri i zbog toga, zbog svoga neznanja i nerazumijevanja vjeri nanose ogromnu štetu islamu i muslimanima i ovaj, nažalost i takvi i oni misle isto da pravi red. I oni misle da žel, trebaju, da oni uspostavljaju red, a u stvari oni krše i onaj red kakav postoji i prave nered na zemlji ko želi dobro onog svijeta, to jeste ko želi dobro ahireta i mudrost i znanje ovog svijeta, kaže ispravno, ko želi ispravno ponašanje, da se ispravno ponaša, ko želi pravi moral, istinski moral i vrline, neka se, neka se u svemu ugleda na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa koji bio i ostao najbolji uzor svim vjernicima. Kad god se ljudi ovaj udalje od sunneta poslanika ali salatu vesselam od sljeđenja njegovog, njegovog načina života njegove prakse je li sve se više udaljavaju od vrlina i od pravog morala i sve više je među muslimanima problema zbog toga prije svega moramo se ugledati na poslanika ali salatu vesselam na njegov poslanički i njegov misionarski put a znamo da je poslanik ali salatu vesselam da je pokazao jeli, savršene primjere mudrosti, blagosti, promišljenosti, tolerantnosti. Ovo posebno ističem jer su ovo dominantne osobine u njegovoj ličnosti, u njegovom djelovanju. Dominantne osobine. Dijet koji je poslanik Ali Sada Tvesana bio, da kažemo, sprovodio silu ili da je bio grub ili da je bio ovaj, to samo u, ovaj, u stanju rata, u bitkama. Ali mimo toga, čak i u bitkama je pokazivao svoju veličinu i svoju uh, je li mudrost i promišljenost i blagost i rahmet, jer je, jer je poslan kao rahmet svjetovima. E, ovo govorim prije svega e, iz razloga što se danas u islamskom svijetu općento, pa kod nas pojedinci ili, ili, ili grupe pozivaju na poslanika ili sila, to se nasljeđuje njegova suneta, a u stvari zaboravljaju te e, dominantne osobine u njegovoj ličnosti, u njegovom karakteru. A njih sam spomenuo, kaže, mudrost, blagost, promišljenost, tolerantnost, ali i odvažnost i hrabrost kada je to trebalo. Kada je to trebalo. Ali one osobine koje su prevladavale u njegovom odnosu prema ljudima, da ne govorim prema muslimanima svakako, čak i prema nemuslimanima. Prema nemuslimanima bio milosti. Samo kada je, evo primjer, najveći primjer, kada je osvojena, kada je oslobođena Meka, poslanik Ali Isra'at Veselam, je imao pravo da kazni posebno one mušrike koji su bili jeli, ovaj, koji su uh, sputavali da u širenje Allahove vjere. Ali šta je ovaj kazao kada je kada je mogao da ih kazni, rekao je vi ste slobodni. Vi ste slobodni, opraštam vas. To je veličina, to je veličina poslanika ali salat veselam, a u stvari to je misija njegova bila. Misija je njegova bila da spasi ljude. Misija je bila da prije svega izvede ljude na pravi put da ih spasi. Čak i kada su se sprovodile šarijetske kazne, koje su bile rijetke, vrlo rijetko za vrijeme života poslanika ili slat veslam, bilo da je za krađu, za, za blud i tako dalje, za neke druge kazne, e, za potvoru. Poslanik ili slat veslam i tada pokazivao milost u smislu, jeli, kada je kamenovana onaj, onaj jedan od, koji je priznao blud, pa je počeo da bježi, počeo da bježi, pa su ga sustigli i, ovaj, i izvršili tu šerijetsku kaznu, pa je poslanik ili slat veslam rekao, trebali ste ga pustiti, da ste ga, jel Bog dopustili. I u drugim prilikama kada ona žena došla sa, kao, rekla da je počinila blud, pa je, jel, ovaj, poslanik Ali Isla, to sam je vraćao nekoliko puta, što jasno govori da je prepoznatljiva osobina jeli poslanika ali salatu selam i, i, i naše vjere islama u stvari samilost i blagost i tolerantnost i praštanje ljudima korist od znanja u primjeni vrlina je velika hoće se kazati da čovjek ako želi da primijeni vrline vjere islama on mora posjedati određeno znanje. Ne možemo, teško je naći neznalicu da je, da je okičen vrlinama, da, da su pri njemu vrline, vrline, jeli, islamske vrline, vrline vjeri. A kaže, to se sastoji u tome da se pomoću znanja, da se uz pomoć znanja koje stičemo, jeli, kroz Kur'an i kroz Sunnet, <clears throat> mogu raspoznati vrline od mahana. <clears throat> Jer šta je vrlina, šta mahana? Mahana. Vrlina je ono što je, što je Kur'an odredio, odnosno što je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala odredio kao vrlinu. To je vrlina. Ne može, to nije prepušteno ljudima da, da određuju šta je vrlina, šta je mahana. Nego to je odredio eh, prije svega striktno Kur'an i sunnet. I to se slaže podudarno i sa zdravom ljudskom prirodom. Ono što je Kur'an nazvao vrlinom, to je po zdravoj ljudskoj prirodi vrlina. A ono što je nazvao mahanom, to je po zdravoj ljudskoj prirodi mahana kod onih, kod nezdravih ljudskih priroda i umova, jeli, obratno je, neke mahane su vrline, a neke vrline su mahane. Znači, to nije, to nije ovaj mjerilo ljudska, e, e, ljudski razum ili ljudska priroda koja je iskrivljena, nego ona zdrava ljudska priroda, ali prije svega mjerilo je šerijet. Na temelju ovih, jeli, ovoga što smo kazali, ovih premisa, nužno proizilazi da znanje, da znanje, prije svega o vjeri, ima udjela u svakoj vrlini. To jeste da znanje čovjeku pomaže da ostvari ko sebe sve vrline. A također neznanje ili džehl ima udjela u svakom poroku, svakoj mahani. Ako pogledamo mahane, ljudske mahane, vidjet ćemo da se one sve naslanjaju ili temelje na neznanju, na našem neznanju o Allahu subhanahu wa ta'ala ili o vjeri. I na našem nepoznavanju naše duše. Što znači znanje, samo znanje po sebi je izvor svake vrline a neznanje je izvor svakog poroka. Zato, jeli, kaže poslanik Ali Salatu Veselam, traženje znanja je obaveza svakog muslimana i naravno muslimanke. Ono znanje koje je potrebno da odgojimo svoju dušu, jer mi, smo, mi imamo svoju misiju, svoju ličnu misiju, svako od nas. Mi smo ovdje na Dunjaluku privremeno i imamo misiju da postigne, imamo cilj svoj, a to je da postignemo Allahov zadovoljstvo. Kroz našu svrhu, postojanja, to je da robujemo i da, da, slu, da budemo poslušni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kad aflaha man zakaha wa kad khabe man desa. To je naš ovaj, glavni ključni cilj. Uspio je onaj ko svoju dušu očisti, a propao je onaj koji je uprlja. I zato mi kroz, naše, kroz naš život u stvari imamo samo taj jedan glavni cilj, a to je da kroz vjeru, kroz življenje vjeri, kroz ovaj, E, borbu sa samim sobom da, da očistimo svoju dušu i da postignemo taj cilj Allahovo zadovoljstvo kaže zato vrline ne može posjedovati niko dok ih ne, dok ih ne nauči i ne usvoji čovjek se ne rađa sa svim vrlinama ima neke vrline čovjek odnosno osobine naslijede svojih roditelja ali kaže većinu toga čovjek treba da nauči da usvoji, da ugradi svoj karakter Kaže, uh, osim onaj koji je kristalno, prirodno čiste duše, to su samo poslanici. Samo poslanici su rođeni, da kažemo, odgojeni. Oni su takvi rođeni, Allah subhanahu wa ta'ala je njihova, njihove duše, njihove duše očistio i pripremio za tu, tu poslaničku misiju. Mi znamo šta je se desilo sa poslanikom, ali i salatu vesela, dok je bio još dijete, kada je Melek dolazio pa mu rasporio njegova prsa, pa očistio njegovo srce i tako dalje, To je to pripremanje poslanika za poslaničku misiju. Mi nismo takvi. Znači, svi mimo poslanika imaju potrebu da uče. Da uče vrline, prije svega da uče šta su to vrline i da rade na tome da te vrline usvoje u svome životu. Što se tiče samog morala, izvor znači morala i moralnog ponašanja je znanje. I, bez, ova, i morala nema bez znanja. Ne možemo nikako spojiti je li, uh, moral i moralno ponašanje sa neznanjem ili sa neznalicom. I u ovom slučaju dolazi do izražaja znanja. Moramo tražiti znanje u ovom slučaju. Zato kaže, nastoj stalno da budeš okarakterisan kao ispravan od strane ljudi. Trudi se da budeš, da ljudi o tebi misle dobro i da, da te smatraju ispravnim i čestitim. A to ćemo postići kako? Svojim življenjem islama, svojim riječima i svojim postupcima. Jer ljudi nas gledaju kroz naše postupke i naše riječi. Ne znaju što je u našim srcima. Jel? Kaže, a čuvaj se da budeš okarakterisan kao lukav. Kao onaj ko je lukav, pa da se ljudi usrećavaju od tebe. Ovo je jedno znanje, zaista znanje o, o ljudskoj duši, gdje Ibn Hazm pokazuje svoju jeli, dobinu svoga znanja, jer se posebno bavi ovom tematikom. Mm treba se čuvati da nas muslimani ne okarakterišu kao lukave ljude. Pa da nas se zbog toga čuvaju. A ka, kad se to dešava? To se dešava kad mi svojim postupcima i svojim <clears throat> odnosom i svojim riječima jeli, e, svojim dvoličnim odnosom prema ljudima, vrlo često, može vjernik ima dvoličan odnos, svojom neiskrenošću i neotvorenošću prema drugom muslimanu dovedemo jeli, u stanje da oni, da oni da nas smatraju vrlo lukavim ili da kažu prefrgan i tako dalje, i to je već problem. Zato Islam od nas traži da ne bi došlo do ovoga. Muslimani svojim odnosima moraju biti iskreni, otvoreni. Nema, tu, nema rezervi. Znači muslimani, čestiti muslimani moraju biti otvoreni i zato Islam od nas traži da budemo prema drugima, a naročito prema muslimanima, da budemo otvoreni i iskreni. I kad je dobar, budi iskren prema njemu i pohvali njegovu vrlinu. A kad je loš, kada ima negativnosti, opet budi iskren prema bratu muslimanu, pa ovaj, ukaži mu na to i posavjetuj ga. Jer to nam islam naređuje, jel tako? Ne javno, nego na samo. To je naša dužnost prema bratu muslimanu. Tako se gradi povjerenje. Tako se gradi povjerenje koje je potrebno među muslimanima. Ako među muslimanima vlada nepovjerenje, to su nezdravi odnosi, to, to nepovjerenje se kasnije komplicira, dolazi i do drugih ovaj, može doći do neprijateljstva. Znači mora biti puno povjerenje među muslimanima. A to se mora izgraditi ovako, kroz ovo što smo govorili, na osnovu hadisa poslanika ili islalat vesanam, u kojem kaže edinu nasiha, vjera je iskren odnos. Ovdje pre, neki prevdje kao savjet, može se kazati kao iskren savjet, ali ovdje se misli vjera je iskren odnos prema kome i prema Allahu, prema njegovom poslaniku, njegovoj knjizi, Kur'anu, prema ovaj, vladarima muslimanskim i prema dru, svim ostalim muslimanima. To je vjera. I moramo to shvatiti. Nažalost, danas živimo u vremenu diplomatije, kada je sve diplomatija i kada mi i u svoj privatni život u, ovaj, u, uvozimo politiku. Pa smo političari, pre, diplomati prema ženama svojim i prema braći i prema rodbini. Čovjek mora se truti da bude iskren. Kao što su bila shabe, oni su Kaže, oni su bili najiskreniji jedni prema drugima. Otvoren, vidjet ćemo kasnije primjer koji budemo nadali. Znači, moramo biti iskreni prema muslimanima, tako se stvara povjerenje. Kaže, istinski je sretan na ovome svijetu onaj koga vrijeme i život nisu natjerali da isproba i iskuša svoje prijatelje. Ako se pojavio ovo nepovjerenje, ako, ako ovaj, mi jedni drugi počnemo misliti da smo lukavi jedni prema drugima, da imamo rezervu, a onda dolazimo u situaciju da moramo isprobati iskušati svoje prijatelje. Da vidimo možemo se pouzdati u njih, jesu nam pravi prijatelji ili ne. To je, to je zaista iskušenje za ljude. Blago onome ko vlastite mahane upozna bolje nego što ih upozna neko drugi, nego što smo ih upoznali drugi ljudi. Sad prelazimo na ovo jeli, pitanje o ljudskim mahanama, koje opet proizilazi iz ljudskog znanja ili neznanja. Mi smo rekli da se da je naš cilj, primarni cilj u životu da se da trebamo svoju dušu očistiti od mahana i e, učiniti je iskreno e, do te mjere da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljna s nama i s našom dušom. To je, a mi radimo čitav život. Trebali bi da radimo tako. Nažalost, vrlo često ne radimo dovoljno i zato ćemo ovaj, zato će mnogi ljudi kad dođu pred Allah subhanahu wa ta'ala, kajati se. Kajat će se što nisu više radili, što nisu dovoljno očistili svoju dušu. Jer e, koliko god ne očistimo dušu na Dunjaluku, toliko je dovodimo opasno da ona bude, da se čisti tamo na onom svijetu, kaznom Allahovom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće nikoga uvesti u džennet, e, sa dušom koja ima na sebi ili pri sebi imalo prljavštine duhovne. Kaže blago onome ko svoje vlastite ma koje svoje vlastite mahane upoznao bolje nego što su mu ih drugi upoznali. Nažalost u nas je obratno, mi se bavimo tuđim mahanama i gledamo tuđe mahane a svoje zapostavimo. I to je ogromna greša koju većina, koju većina nas čini. Tak, takva je ljudska duša, šeite nam u tome pomogne. Gde se ti bavi drugim? Jer njega vidiš i vidiš njegove mahane, primjećuješ, a sebe ne vidiš i ne primjećuješ. Znači nama treba ogledalo, A ko je ogledalo? Vjernik je ogledalo, jel, bratu muslimanu. Treba da mi svoje mahane negdje primijetimo na nekakvom ogledalu i da ih uočimo i da radimo na tome. Zato postoji, islam skričenac su pisali dijela i dijela o, po pitanju tezgijetu nefsili čišćenja i odgoja duše, jer je to naša glavna da, zadaća na dunjalku. A šta je čišćenje i odgoj duše? Nama i badeti koje mi obavljamo svakodnevno, namaz i učenje Kur'ana, samo pomažu jeli, na tom putu da dušu svoju očistimo i odgojimo. Koliko nam pomažu zavisi koliko su kvalitet, koliko kvalitetno klanjamo, koliko kvalitetno učimo Kur'an i tako dalje, koliko sam posvećen tome. Ali čišćenje i odgoj duše je u biti spoznaja njenih mahana. To je prvi korak. Čovjek mora, ovaj, isto kada, kada doktor ovaj, diagnosticira bolest, traži ovaj, o čemu se radi, istražuje koja je bolest. I mi moramo prepoznati mahane svoje duše i svoje nedostatke i kaže i nastojati da ih se oslobodimo. To je prvi korak. Prvo i prepoznati kod sebe i onda truditi se da kroz vjerovanje, kroz djelovanje, kroz ibadet, da ih, ovaj, da ih se oslobodimo. I to je ta borba sa samim sobom. Zato kaže, kome Allah Đelešanu želi dobro, podari mu mogućnost da prepozna i spozna svoje mahane. Da prepozna i da spozna svoje mahane. Jer, nažalost, ljudi naj, imaju najljepše mišljenje o sebi, o tako? Takav je nes, takva je duša. Uvijek misle da su oni bolji od drugih i da je sve njihovo vrijednije od drugog. Zato kažu ono, ima pitanje, jeli, kada bi ljudima, kada bi ljudi imali priliku da ponovo biraju nečiji mozak, mozgovi različitih ljudi i njegov, tu on bi opet svoj uzeo. On bi opet uzeo svoj mozak, ne bi uzeo ni nekog mislioca, ni nekog ovaj, učenjaka, nego uzeo svoj mozak, zato što misli da je on najbolji. Znači, kome Allah želi dobro, podari mogućnost da prepozna pa, i spozna svoje mahane. Nažalost, većina ljudi niti prepoznaje svoje mahane, ne nalazi ih kod sebe, niti spoznaje odakle su im. Zato kaže onaj čija pronicljivost ili besiret. Besiret je ona pronicljivost koja dolazi, dolazi iz imana, iz onog znanja o vjeri. Kaže, onaj koji ima jaku pronicljivost, neće mu se sakriti, neće mu se sakriti njegove vlastite mahane. Prepoznaće ih i otkriće ih kod sebe. Kaže, kada čovjek upozna i spozna svoje mahane, tek tada može da ih liječi i da ih se otarasi. To je prvi korak. Nažalost, kaže, mnogi ljudi nikada i ne otkriju kod sebe mahane, jer misli da su skoro pa savršeni, I onda naravno da ne rade na tome, ne rade na tome da ih se oslobode, da te mahane, jeli, ovaj, da ih eliminiraju. Činjenica je, nažalost, da većina ljudi ne zna i ne primjećuje svoje mahane, nego vide samo tuđe mahane. Zato vidimo, kaže, trun u nečijem oku ili dlaku, a ne vidimo balvan, da kažemo, u svome oku. Takav je, takav je većina ljudi. Zato ćemo ovdje navesti, jeli, li, metode, onaj, znači, ko želi da dobro upozna svoje mahane. Ovo je, ovo je nešto praktično da pokušam u svome životu. Onaj ko želi da dobro upozna svoje mahane, neka koristi četiri, sljedeće četiri metode i načina. Prije svega čovjek mora shvatiti da nije savršen i da je on ljudsko biće koje ima dosta mahana i to je prvo što treba sebi priznati ona prvi, prve generacije muslimana Selef imali su običaj da pišu svoje mahane. Kad otkrije neku mahanu, zapiše. Te mahane naše nekad se ne otkriju odmah. Neke otkrijemo lakše, neke teže. Trebamo doći u određenu situaciju da nam se desi, da nam se naše mahane pokažu. Jesmo li iskreni? Jesmo li, ovaj, jesmo li neiskreni? Da li smo pohlepni? Da li smo egoistični? Da li smo egoistični? da li smo nemilosrdni, sve sto neke mahane, odnosno vrline koje se mogu pokazati samo kada smo iskušani neči. U određenom situacijom kada nam se te vrline ili pokažu vrline ili se pokažu mahane. Prvi način da se riješimo svojih mahana, prije svega da ih otkrijemo i da ih se riješimo, a to je jedan proces koji može potrebati. Jer nije se lako osloboditi mahana, mahane ovaj, povezano sa našim navikama i tako dalje, Prvi način da se sjedi i uči pred učiteljem, odgajateljem, pred šejhom, učiteljem koji dobro poznaje mahane ljudske duše, ne, ne svaki, ne može svaki učitelj biti odgajatelj. Neko, može, neko zna prenijeti znanje, ali ne zna, ne bavi se ovim pitanjima, jeli, ljudskih mahana. Pred onim koji zna, do, dobro poznaje mahane ljudske duše, a posebno one skrivene mahane bolesti mnoge su skrivene i mahane i bolesti u našim dušama i mi sami ne znamo očiti. Kao doktor, neki ovaj, vješt, stručan doktor, on zna prepoznati simptome, odnosno zna neku bolest prepoznati. Dok mnogi samo će gledati u pacijenta i ne vidi ništa na njom posebno, a bolest se sakrila negdje tamo i kad je došao u taj stadij, jel, onaj, završni stadij, ubila čovjeka. Kraj. Nema više, kasno je tada. E, e, kaže, kaže, Eh, šejh će mu pomoći da u svojoj borbi sa samim sobom da znači te mahane otkrije slušajući i da sluša šejhove savjete i upute i da ih se oslobodi. Kaže, šejh će ga upoznati sa njegovim mahanima i uputi ga, putiti ga najbolji način kako ih se osloboditi, kako ih liječiti. Jer njemu je to poznato. Eh, pravi učitelj, pravi alim ili šejh je doktor ljudske duše. To je prvi metod. I to je jedan metod koji je onaj tradicionalni metod i jedan od naj, da kažemo, važnijih, možda najefikasnijih, da čovjek ima učitelja svoga u životu, e, kojim, kojim vjeruje i čije znanje je ovaj, siguran i u njegovu čestitost i pobožnost i da kod njega jeli, ovaj, traži pomoć u tom smislu. Drugi način je da čovjek sebi nađe i odabere iskrenog i pravog prijatelja. Da tražimo iskrene i prave prijatelje. To isto u skladu sa principima i učenjem Islama, jer kaže poslanik Ali Isra Pesanam, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Paže, <clears throat> pa pogledajte s kim ćete, koga ćete uzeti za prijatelja. E, s kim si imala narodna posljedica, s kim si, jeli? Takav si, to je veoma bitno trebamo odabrati iskrene i pravi prijatelje koji nam istinski žele dobro. A, a svaki musliman svome bratu želi dobro. Jer opet, povezujemo sve, a di se povezujemo jedan za drugi. Jer što kaže poslanik Ali Islata? To se nam ne, niko od vas neće biti pravi mu'min, vjernik, dok svome bratu ne bude želi ono što želi samo sebe. Što znači samo za pravog prijatelja i brata možemo uzeti samo pravog vjernika. Oni nam drugi ne mogu pomoći, mogu nam samo odmoći. Znači, ako imamo istinskog prijatelja koji nam želi dobro, koji nije prema nama zavida, nije nam ljubomo, nije ljubomoran prema nama, onaj ko zna naše stanje, naše mahane, naše vrline, i on će nam ukazati na njih. On će nam ukazati na naše mahane i posavjetovat će nas da ih se, da ih se oslobodi. Pomoći će nam, pomoći će nam da se oslobodimo mahana. Uzet ćemo primjer Omar ibn Hatab radijallahu ta'ala anhu, Omer je bio poznat po mnogo čemu. Imao je mnogo vrlina. Kaže, on je govorio, rahim Allah imran, ehda li ojubi. Kaže, neka se Allah smiluje osobi ili onome ko, ko mi pokloni moje mahane. On je otvoreno pozivao muslimana, bio je halifa, nije morao. Nije imao potrebu uopće. Bio je na vrhu i moći i ugleda, jeli, i pozicije. Nije to morao, ali on je bio bogobojazan. On se bojio Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, neka se Allah smiluje osobi koja mi pokloni moje mahane, to jeste ukaže mi na moje mahane. I zaista je takav bio. Ona, svako onaj ko bi dolazio Omeru, Imul Hatab i kozivu na njegovu mahanu, on bi to prihvatio. Bez obzira što je bio poznat kao osor i grub. Naravno, mnogi su se ustučavali zbog svega toga, ali on je pokazivao svoju skromnost i poniznost kada mu drugi ukazivali na to. Kaže, svako onaj ko je dovoljno pametan i razuman i ko uživa visok položaj i mjesto, a to je bio recimo u slučaju Omer ibn Khattab, on će više koriti i optuživati svoj nef, svoju dušu. A više će se radovati kada mu neko ili drugi ukaže i upozori, upozori ga na njegove, njegove mane. To je osobina pravog vjednika. Znači ništa mu dunjalka onaj ne treba, on je on kori svoju dušu, ne smatra svoju dušu savršenom, bez mahana, je tako, nego kori svoju dušu, smatra da je manjkava, da ju treba uvijek i ovaj, ispreman je i raduje se. I raduje se kada nam drugi ukaže na mahanu. Zašto? Po, pomoći će mu da se oslobodi te mahane. Pomoći će mu. Nažalost, mi, mi mnoge svoje mahane zapostavimo i sakriju nam se u našem nefsu i onaj mi uopće ne tragamo za njima. Kažem, nažalost, mi smo danas svjedoci i u takvom smo stanju da, na, da su nama najmrži oni koji nam ukazuju, koji nas savjetuju i koji nam ukazuju na naše mahane. Mi takve ljude ne volimo. Ha? Ona je pametuje previše. Ona je pametuje i stalno mi nešto govori, vjerovatno me ne simpatiše. Jel? E, što je svakako slabost imana. To je slabost imana. Vidimo da su velikani, velikani na koje se mi pozivamo i ugledamo da su bili drugačiji od nas. Razlikovali su se. Oni su bili spremni, tražili su, čak što više tražili su, gdje mi, pokaži mi moje mahane. Reci mi, ne moraš javno, znamo, postoje pravila, ne moj pri svima govoriti šta mi ne valja, nego mi reci na samo. Šta mi ne valja da se ja popravim. Nažalost, kod nas je drugačije stanje. E, naše mahane koje mi imamo pri sebi su poput otrovnih zmija i akrepa. Tako i ulema poredi. I kaže, kada bi nas neko upozorio da nam je u kaputu ili pod odjećom da nam je akrep, to je škorpion, otrovna životinja koja ako nas ujede, ako ne primio proto otro, umrije ćemo za sad dva. Šta bi mi, mi bi mu bili zahvalni? Rekli, hvala ti, nek se, nek se mi ukazao na to, jer spasio si mi život, jer ja sad potražu tu, naći tu otrovnu životinju u sebi, ili u svoje odjeće izbacit ću je, ovaj, odstranit ću je ili ću je ubiti. Ispasio sam mi život, bit će mi drago. E tako isto trebamo gledati kad su pitanje naše mahne. I te naše mahne u nama su otrovne životinje koje ujedaju našu dušu i ostavljaju dugotrajne posljedice po našu dušu. Ako, ako je naša duša puna tih škorpiona duhovnih, trebamo ih se osloboditi, a ne da ih ovaj, sakrijemo u sebi. Jer kaže, a, e, a, otrovnost i opasnost, kaže, naših mahana – po našu dušu je veća i dugotrajnija od opasnosti akrepa po naše tijelo i zdravlje. Veća je opasnost od naših tih mahana koji imam pri sebi. Čak što više nas ne raduje, jeli, kada nam neko ukaže na naše mahane, ne samo to, ne da, nam, da nas to ne raduje, čak što više mi se potrudimo da i mi pronađemo njegove mahane. Kad si ti tražio moje mahane, sad ću ja te pokazati, imaš i ti mahana, nisi ti čist. A njegov je cilj bio, ako iskreno, njegov je cilj bio da nam pomogne. Njegov nije cilj bio da, da nam uh, ukaže na mahane, da kaže, vidi, ti ne valjaš, ja sam bolje od tebe. Ne. Cilj pravog muslimana kada ukazuje na mahanu svome bratu jeste da, <clears throat> da mu pomogne da se on popravi. Onaj čija je duša bolesna, čiji iman slab, on će taj savjet prihvatiti kao, kao provokaciju, kao uvredu, šta si ti brineš o me? Ako nam neko pošalje na porukom, pa kaže, joj vidi, primijetio, primijetio sam pri tebi to i to, pa eto, ja te savjetujem da, da to eliminiše, da, to, da se popraviš po tom pitanju, mi ćemo to shvatiti kao uvredu. Iako je taj čovjek imao a, e, dobru namjer, dobar nije da nam pomogne. Zato je danas nezahvalno savjetovati. Zato se danas ljudi ustručavaju da savjetuju strah i ljudi kako će reagovati. A mi trebamo biti spremni, svaki od nas vjernik, da, nam, da prihvatimo savjet. A ne da nam naš nefs kaže, vidi on meni, On pa meni to ukazuje, hoće pokazati, <clears throat> hoće pokazati kako on bolji od mene. Pa nema, imaš i ti mana, jel? Šta, hoćeš kazati da nemaš mana? Zato čovjek misli, jeli, ovaj, najviše misli o sebi da je savršen i ovaj da pri njemu nema mahana. Pa čak i ako misli da ima, kaže šta se tebe tiče, ja ću ih pronaći, ja ću se brinuti o njima. Ovdje se radi o tvrdoći srca, o kasvetul kalb, koje je rezultat mnoštva naših grija. To je naše stanje. Mnoštvo naših grija dovelo nas je do tvrdoće srca kada mi ne reagujemo na naše mahane, odnosno mi ne prihvatamo savjet od drugih muslimana kada nam ukažu naše mahane. A to se opet veže za slabost imana što je osnova svega. Slabost imana osnova je svako, svake nevolje kada je u pitanju naša vjera i naša duša. Kako se prve generacije muslimana odnosile jeli, jedni prema drugima po ovome pitanju, navešću nekoliko primjera, pa Abdullah ibn Mubarek u svome dijelu Zuhd kaže ko gradi odnos prema svome bratu na iskrenom savjetu po pitanju njegove vjere i gledanju njegove koristi na Dunjaluku, on je uspostavio najbolji odnos i ispunio je svoju obavezu prema njemu. Ponovit ću još jednom, znači onaj ko ko gradi odnos prema svome bratu na iskrenom savjetu. Znači, to je moj odnos prema tebi. E, Kada upitan tvoja vjera, znači, popravljam te i upućujem savjete i gledanju njegove koristi na dunjaluku e, i trebamo biti iskreni prema bratu muslimanu da gledamo njegovu dunjalučku korist, da mu pomognemo i ukažemo po tom pitanju. I to je naša dužnost. Kaže, on je uspostavio najbolji odnos i ispunio svoju obavezu prema njemu, prema svom bratu jer obaveza da savjetujemo svoga brata, da budemo prema njemu iskreni, da ga pomažemo, da ga pućemo na dobro i da ga odvraćamo od zla. To je naša obaveza, osnovna obaveza. <clears throat> Spominje Ibn Mubarek od poznatog Abida, to je pobožnjaka i Zahida, Mejmuna Ibn Mehrana, koji je bio u svoje vrijeme uzor svim stanovnicima Arabskog polotoka. Kaže, on spominje da je jednom, znači ovaj e, Mejmun Ibn Mehran, skupini svojih prijatelja rekao, recite mi ono što ne volim u lice, to jest moje mahane koje ja ne volim, recite mi ih u lice. Nemojte ono iz onog poštovanja i vaše poniznosti prema mene, nemojte ih sakrivati. Ja. Kaže, jer čovjek neće biti iskren u odnosu prema svome bratu sve dok mu u lice ne, ne kaže, dok mu lično u lice ne kaže ono što on ne voli, to je s njegove mahane. <clears throat> Naravno, kažem opet, to, to se ne radi javno. <clears throat> Zato što ljudi uglavnom uh, svome bratu spominju njegove vrline, a prešute njegove mahane, to je medviđa usluga. Trebamo biti spremni i da pohvalimo brata muslimana, da kažemo mašala te barek Allah, pri tebi imaš te vrline, tu osobinu, Allah te pomogao, naravno pa, e, čuvajući, pazeći da se on ne, ne uzoholi, e, ako smo sigurni u to, da ga to neće pokvariti, tako dalje, treba pohvaliti čovjeka, ali isto tako, naša obaveza, da mu kažemo, da ukažemo na njegove mahane, otvoreno. Vidio sam da si o, e, svađalca, to ne treba, vidio sam da si, da si onaj egoista, da, da gledaš sa, sebe više nego druge, sve to treba kazati čovjeku ako, ako na, pri njemu nađemo. Treba naći načina. To može biti i ovaj, da to bude i tajno, ne mora se znati u kome se radi. Možeš mu poslati poruku, napisati pismo, ja sam brat neki, ne možeš kazati svoje ime. Kazati mu, primijetio sam, iz, do, iz dobre namjere prema tebi, primijetio sam kod tebe to i to i to. Pa eto ima Allah, to, to su tvoje nege, mahane, Pa u ime, u ime Allaha ti ukazujem na njih i molim Allah da te pomogne da ih se oslobodiš. To je bilo najbolje. Jer danas, s obzirom kako je naše stanje, kogod da nam dođe, rođeni otac, mati, mi ne prihvatamo ni od kog ovaj, savjete, posebno ako znamo kome se radi. Ovako, ako ne znamo kome se radi, onda možda to nam neće teško pas našoj duši i onda ćemo onaj, savladat ćemo i sebe i šetene kada vi što je iskren brat. Nije napisao nime, nije ni bitno, nije mi došao lično, nego napisao ovako. Možda je to najbolji način u našem stanju, našim okolnostima. Također se spominje <clears throat> da je neko od Selefa kazao, nisam našao ko je, ali nije bitno. Kaže, kada vidiš čovjeka da se zabavio tuđim mahanama, a svoje zapostavio, znaj da mu se neko zlo ili kazna sprema. To hoćete kazati da mu da mala smana tada pustio ga ovaj, u takvom stanju da se bavi tuđim mahanama, svoje zapostavio, to, ovaj, zbog toga što zaslužio neku kaznu, čeka kazna. Nažalost, danas je mnoštvo onih koji se bave tuđim mahanama i ovaj, provode, troše svoju energiju i svoj život da ukažu na drugima. Zašto to radiš? Jel to, posebno ako se javno radi. Ako neko javno ističe neče mahanem, svog brata muslimana, šta mu je cilj, šta se krije za toga? Da ga popravi, jel? Ne. Ako ti javno ističeš neče mahane, na Facebooku napišeš, jel? čita svijet nek zna, cilj mu je sigurno da svoga brata, da ga ukalja, da ukalja njegovu čast i da ga ponizi, a to je odma to je najveći musibet. Najveći musibet ako nam je to cilj. Jer ako već želimo kazati... Može biti to razlog mala zapečati srce poslije. Poslije iznošenja mahana. Pa naravno svaki grije. Može, svaki grije. Svaki grije ostavlja mrlju na ljudskom srcu. A najveći, najveće mrlje ostavljaju baš <clears throat> grijesi koji, koji se odnose na druge ljude, naš odnos na druge ljude. Jer grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to, to će Allah lakše oprostiti. Ali e, kleveta, potvora, ogovaranje, ovaj, kaljane časti i drugi, e, drugi grijesi koje činimo prema drugim ljudima, oni su teži. Ni, taj čovjek je neće oprostiti. Može nam je Allah oprostiti, mislim, možemo pokajati. Ali ostaje ta mrlja, dok nam on ne halali. Ostaje mrlja, ona treba da halal, da halal na dunjalku. Jer na ahiretu će biti e, sasvim ovaj, nešto drugo, kada će biti obračun i plaćat ćemo to svojim dobrim dijelima ili ćemo uzmati grijeh onoga koga smo kaljali. Naravno, ovo o čemu smo mi govorili večera, spominjali smo to kasvetul kalb, da srce okameni i više nema taj besiret, ne, ne prepozna, ne vidi svoje mahane čovjek. Zbog toga što nema tog besireta, nema Eh, ovaj, čistoće imana, iskrenosti da on prepoznaje svoje mahane, nego samo gleda tuđe mahane. I to je, kažem, usibet je to. Kad čovjek ode duboko u to, kad zagazi, kada mu, kada mu o, glavna preokupacija bude ko je kakav, a naroče tako to javno iznosi na, na, na društvenim mrežama danas, to je musibet, nevolja. E, imamo treću četvrtu metodu, kaže da se druži i miješa sa ljudima, to je treća metoda. Ako hoćemo da, da ovaj, otkrijemo svoje mahne, da se družimo i miješamo sa ljudima, malo sam oduljio, vištim halalata, da ovo završim, ali... Ovaj, pošto sam došao daleko, da, da sad ne dolazim radi par rečenica. <laughs> Evo još ovo pa ćemo završiti. Što kaže ovaj, i na kraju, a oni svi dignu glave. Ja. I onda još 10 minuta priča. Znamo da i na kraju znači da čovjek se druži sa ljudima, izolacija od društva negativna iz samog čovjeka. On misli neke sebi pomoći, ali nese sebi štetu. Jer on nema više izgubi osjećaj, ne prepoznaje sebe. Živi negdje sam, sa sobom, pet ljudi i to je to. To je pozitivno, može biti pozitivno za njega, ali može biti negativno. Kaže, pa sve što vidi da je ružno uh, i mahana u međuljudskim odnosima, znači kad se družimo s ljudima, neka se toga kloni i oslobodi. Jer mi mnoge negativnosti vidimo kod drugih ljudi, vidimo što je nešto ružno, da shvatimo pa kako je to ružno. Kako je ružno biti ovaj, e, e, dosadan. Kako je ružno biti škrt. Imam jedno iskustvo u životu, kažem, e, znao sam jednog čovjeka i ovaj, podavno je bilo. I on je imao nešto. Imao je neki miris kod sebe. Miri se neke, jel? A meni se svidio, ja nisam imao taj miris, ja nisam mogao da ga uzmem, da, da kupim. Ja sam onako, mislio sam da će mi dati. To su oni miris mali, misk, komadići oni. Meni se to svidjelo, ako podajem pa taj jedan komadić, kaže, ne, ne dam kaj kupi sebi. Evo, gledam u njega, mislio sam da se šali. Ko stvarno ne dam, i zatvori i odnese. I onda sam rekao, ina li la, ina li rađu. Hoću pa kazati da je to, nisam znao da je tako ružna osobina škrtost dok to nisam doživio. I onda sam rekao sebi, Bože dragi, to, te osobine se čovjek mora, mora iskorijeniti, u korijenu je mora uništiti. Jel? E, vjednik je ogledalo drugom vjedniku, u ovom smislu. Kad ja primijetim na tebi osobinu negativnu, odmah ću otkriti svoju tu osobinu kod sebe. I onda ću uzeti, kazat ću, Bože, sad ću, ako, ako je ovo tako ružno, onda ja nikada sebi neću dozvoliti da budem prznica, da budem ovaj, da ogovaram, da budem škrt, da budem ovakav ili onakav. I to je ovaj, eh, kroz tuđe mahane čovjek uvidi i svoje mahane. I to je najbolji, najbolje ovaj, iskustvo i najeftinije. Nisi, nije te koštalo to. Možda i ti imaš tu osobinu. U tebi možda je manja, ali kad si vidio kako je ružna i ne valjala, onda si rekao gotovo, ja, više, ja nisam škrt. Sad ću sebe natjerati da uvijek kad imam nešto da dajem drugom prvom. Zato kaže neka istražuje svoju dušu i neka je očiti od svega onoga što kod drugog smatra pokuđenim. Sve što kod drugog nađemo da je pokuđeno i ružno, očitimo svoju dušu od toga. I kaže ovo je jedan učinkovit i efikasan e, metod odgoja. Jer kaže kada bi ljudi, poslušajte ovo dobro, kada bi ljudi ostavili sve ono što kod drugi preziru, ne bi im trebao odgajatelj. Kad bi ljudi mi ostavili sve ono što kod drugih vidimo da ne volja, ne bi nam treba odgajati. Sam bi sebe dovoljno odgojio. I zadnja četvrta metoda upoznavanja odgoja svoje duše, znači jeste da svoju dušu možemo očistiti, upoznat njene mane čak i preko svojih neprijatelja, dušmana, onih koji nas ne vole. Zašto? Oni koji nas ne vole, kod nas samo primjećuju ono što ne valja. Samo primjećuju ono što ne valja. Ako dođemo sukov sa njom, ona kaže ti si ovakav, ti si onakav, sve ti iznese ono što ne volja. Učini ti jednu veliku, veliku uslugu, pokaže ti tvoje mahanje, pokloni kao što kaže Omer. Zato kažu u islamski učenjaci, možda ćemo imati više koristi od dušmana, to jest od onih koji nas ne vole, nego od onih koji nas voli, koji su naš prijatelji. Kaže, onaj ko nas ne voli, kaže, ovako imaš to, to, ne valja, tako dalje. Ili prenese nekom drugom, pa to dođe do nas. A kaže, onaj ko nas, koji je dobar prijatelj sa nama, on nam laska, onako, dobar je sa nama i neće da nam kaže nase, naše mahne, umiljava se. A vrlo često kad nije s nama, zna istač, istaknuti te mahne, kazat, pa jest, ima ovaj brat, ja primijetio sam. Zašto to njemu nisi rekao? Preče je da njemu kažeš, da primijetio sam kod tebe to, to i to. I u ime, u ime Allah te savjetujem i ovaj, ukazujem ti na tvoje mahne da ih se riješiš. Jeste da čovjek, jeli, da, da, da su mane ono od, čovjek, od čega se čovjek stidi. I vrlo često mi ne volimo da nam drugi ukazuju na mane zbog toga. Stidimo se. Još mi sad ukazuju na manu, a ja na, na, na stupnju selefa, jel, ashaba. I zbog toga to, jel, a trebamo pobjediti, trebamo pobjediti to zbog toga što spoznaja naših mahana nam pomaže, to je veća korist, pomaže da ih se oslobodimo, i da odgojimo svoju dušu i što je najvažnije da se spasimo. Jer to, samo u tome je spasno, odgoj duše i učišćenje duši. Ali na kraju isto je bitna dova. Ne smijemo nikako zaboraviti dove Allahu subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na naše mahane, da nas ne osramoti za mahane i to je bitno. Da Allaha molimo da nas ne osramoti, da ne dođemo u situaciju kada da tu mahanu pokažemo pred drugima i otkrijemo i nismo ni mi zna, sami znali da je pri nama. Kao što sam naveo u ovom slučaju. Jel? čovjek nekad dođe, dođe u situaciju kada dođe ovaj, konflikt s nekim ili u određeno stanje kad pokaže svoje slabosti. Zato treba Allah moliti da nam te slabosti ne otkriva pred drugima, nego da ih mi sami uočimo u sebi i onda ih sami onako sakrijemo, odnosno onaj, riješimo ih se. Ko da niko nije znao. Zato Allah subhanahu ta'ala kada dođe na sudnji dan, kada dođemo pred Allaha, Allah će nam pokazati dati knjigu naših dijela, pa ćemo tamo čitati naša, naše grijehe, naše mahane, i mislit ćemo da smo propali, pa će Allah smanu vatala kazati, to su mahane i grijesi koje sam ti sakrio na dunjalku. Nije niko znao za njih. Sakrio sam te grijehe, a, a danas ti je oprašta. Zato onaj ko se osramoti za svoje mahane na dunjalku, osramoće se i na hiretu. Zato treba da Allah smanu vatala tražiti da, da nas uh, sakrije naše mahane i da nam pomogne da ih se riješimo. Još na kraju, <laughs> jedan ima havarizmi poznati islamski učenjak, on je bio matematičar. E sad kada govore, ovo je lijep pahlak, lijepe vrline. Kaže, ako čovjek ima lijep pahlak, to je kao da ima jedinicu, kao broj jedan. Kaže, ako ima, ako, ako je lijep tjelesno, onda to jedinici dodajemo nulu, onda ima desetko, tako, vrijedniji. Ima lijep pahlak i ima lijep je, fizički. Kaže, ako je, ako je lijepog porijekla, dodamo još jednu nulu, to je sto, stotina, tako, još je vrijedniji. Kaže, ako je bogat, da damo još jednu novu, onda ima hiljadu. To je cifra, znači hiljada, znači još je vredniji, jer hiljada je vrednija stotina. Kaže, međutim, ako izbrišemo onu jedinicu gore, a jedinica, rekli smo da je to lijepa hlak, onda ove nule, sve govori o njemu, sve mu ovo džaba, beskorisno. Što znači da bez ahlaka, ni, ni ljepota ljudska, ni porijeklo, ni bogatstvo, ništa ne znači. Molim Allah da nas pomogne. Ne na putu vjere da nam pomogne u otkrivanju naših mahana, da sakrije naše mahane, naše grijehe i da nam pomogne da svoju dušu očistimo i da on bude zadovoljna sa nama. Amin, rabbel alemina, kulu kao lihada, ostakfirullah li volakum, isajri muslimin mi kulli deb, festakfiru innehu huol gafur rahim, da vas Allah što nagradi što ste bili strpljivi, moram istaknuti tu vašu osobinu, pohvalca, pohvaliti vas za nju, zaista ste bili strpljivi. A i strpljivo se uči, ne može se naučiti dok dok te neko ne dovede u situaciju da trpiš. Zato, dobro je,